Joshua het uitgeword, die Heere het vir hom gesê, jy het aangestap in jare en baie van die land is nog oor om in besit geneem te word. Die deel van die land wat oorblij, is al die gebieden van die Filisteine en van Geser. Die gebied van die spruit van Segor af ten die grens met Egypte tot bij die Ekron gebied in die noorde is Canaanitische gebied. Dit is die gebieden van die vijf Filisteinse regeerders van Gaza, Astot, Askelon, Gat en Ekron. Daar is nog die gebied van die Avite in die zijde. In die noorde is daar die hele Kanaanitische gebied van Teman af, Meora, wat aan die Sidoniers behoort, noord tot bij Afek aan die Amoritische grens. Dan is daar die gebalgebied in die hele Lebanone bergte naar die ooste kant, van Baalgat zuid van Hermonberg af tot bij Lebohamat. Al die bewoners van die Lebanonberg af tot bij Mesrefot Mariam, al die Sedoniers, zal ik tussen die Israëlieten uitverdrijf. Zorg dat je die gebieden als erfgrond naar Israël toe kom, soos ik jou beveel het. Verdeel nou hier die grond tussen die negen stammen in die halve Manasse-stam. Ribben en Gatse stammen het reeds samen die andere helft van die Manasse-stam hulle grond gekry. Dit het gebeur toen Moses dit vir hulle gegee het terwijl hulle aan die oorkant, oos van die Jordaan, was. Moses, die dienaar van die Heere, het die volgende gebieden vir hulle gegee, van Arwer af op die oever van die Arnon rivier, die stad ten die rivier, die hele vlakte van Madeba tot bij de Bon, al die steden van die Amoritische koningse hond wat van het gespon regeer het, tot teen die Ammonitische grens, geleerd met die gebieden van Geser en Maoka, die hele Hermonberg en die hele Basan tot bij Salka en die hele koninkrijk van Ochend Basan wat vanuit Astarot en Edrei regeer het. Och was een van die laaste refaiete. Mooses het hulle verslaan en uitgedrijf. Die Israëlieten het echter niet die mensen van Geser en Maaka uitgedrijf nie. Hulle bly nou nog saam met die Israëlieten. Aan die stam van Levi het Mooses nie hulle eie grond gegee nie. Hulle erfenis is die offers wat voor die Heere, die God van Israël, gebring word. Dit is soos hy hulle beloof het. Mooses het vir die stam van Ribben die volgende gebieden gegeven van Aruer af op die oever van die Arnon rivier, van die stad ten die rivier, die hele vlakte tot bij Madeba, en tot bij Gespon met al sy ander stede op die plateau, de Bon, Bamot Baal, Bet Baal Neon, Jaras, Kedemot, Mefaot, Keriotayim, Sibma, Seret Sogar op die berg bo die plateau, Bet Peor, as tot Pescha en Bet Jesimot, al die stede op die plateau, die hele koninkrijk van die Amoritiese koning Sion wat in gespon regeer het. Mooses het vir Sion verslaan en ook sy bondgenote, die Medianitiese leiers Ewi, Rekem, Ser, Gier en Reba, wat saam met hom in die land gewoon het. Die Israëlieten het ook die voorzeer Biliam, die sien van Beor, doodgemaak. Die grond van die stam Ruben het aan die Jordaan gegrensd. Hierdie dorpe en hulle buitenposte is voor die afstammelingen van Ruben gegee als hulle erfgrond. Voor die afstammelingen van die stamgat het Mooses die volgende gebieden toegeken, die gebied van Loser, al die dorpe in Gilead, die helft van die Amnitische gebied tot bij Arwer net wees van Rabba, van Gespon af tot bij Ramat Mispe in Betuenem, en van Machanayim af tot bij Lodabar, Bet Aram, Bet Nimra, Sekut in Safon in die Vallei die oorblijvende deel van die koninkrijk van koningse hond van gespon, die Jordaanstreek tot so ver noord as die sedert van Galileo, oos van die Jordaan. Saam met die stede en hulle dorpies was dit dan die erfgrond van die families van die stamgat. Aan die nageslag van die halve man na sy stam het Mooses die volgende gebiede gegee, van Maganaim af die hele Basan, die hele koninkrijk van koning Og van Basan, al 60 die tentdorpe van Jaar in Basan, die helft van Gilead, in Astaroth in Etre, die koningstede van Ogen Basan. Dit is die dele wat die nakomelinge van Makker, die een sien van Manasse, ontvang het. Dit is dan die gebieden wat Moses toegeken het toe hulle in die Moabsvlakte aan die oorkant van die Jordaan, oos van Jericho, was. Aan die stam Levi het Moses nie enige grond toegeken nie. Die Heere, die God van Israël, was hulle erfdeel, soos hy vir hulle beloof het.